بسم الله الرحمن الرحیم ما در بحث خاص بودیم و دلالتش بعدش خوندیم که خاص بر حسب سیغش بر چار نبود مطلق مقید امر نه مطلق و مقید خونده شد امروز رسیدیم به الامر الامر هو اللفظ الدال على طلب الفعل و تحصیله فی المستقبل امر لفظی است که دلالت بر طلب فعل کند و حاصل کردنش در آینده سواء اکان بصیغه الامر ام بصیغه المضارع بلام الامر ام بالجملة الخبریه التي يقصد منها الطلب برابر از این لفظی که دلالت بر طلب میکند با صیغه امر باشد یا با صیغه مضارع همراه بالام امر باشد یا جمله ای باشد که منظور از اون جمله طلب بوده باشد مثال الاول قوله تعالی مثال برای اولی یعنی سیغه امر این قول الله متعال است اوفو بالعقود وفای به عقدها کنید اوفو امر هست سیغه امر هست اتقو الله حق تقاته اتقو سیغه امر هست وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا وآتوا أمر هستند پس اینا مثال بودن برای سیغه امر اما مثال هاي برای سیغه مزاره با لام امر و مثال ثانی مثال برای نوع دوم یعنی با لام امر لینفق ذو سعت من ساعته لینفق باید خرج کند خرج کند فمن شهد منكم الشهر فليصمه اینا رو امر غائب هم در بعضی کتب میگند ولیوفو نذورهم ولیوفو ولیطوفو در میزان بهش میگن امر غائب یعنی سیهای های غائب و میخوان ازشون امر درست کنند لامی رو روشون, میارند و مثال ثالث اما مثال برای جمله خبری که به معنی امر هست والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين این جمله به شکل چی, چی اومده؟ خبری هست اما به معنای طلب هست یعنی والدات شیر بدهند فرزندانشون رو اولادشون رو دو سال در حالی که یرضعنه به شکل مزاره اومده خبریه به شکل چیه؟ اگر ما خبریش معنی کنیم اینجوری میشه مادران شیر میدهند فرزندانشان را دو سال کامل ولی طلبیه معنی میشه مادران شیر بدهند فرزندانشان را دو سال کامل یراد به الامر بالارضاء و طلبه من الوالدات منظور از این جمله خبری امر به شیر دادن و طلب کردن از مادران است وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و قرار ندى است الله برای کافران بر مؤمنان راهی خب يقصد به امر المؤمنين بأن لا يمكن الكافرين من التسلط عليهم قصد از این جمله خبریه این هست که امر کند مؤمنین را که تمکین ندهند کفار را تا برشان تسلط یابند و موجب الامر او مقتضاه موجب امر چی هست امر چه چیزی رو ایجاب میکنه چه چیزی رو اقتضا میکنه چه چیزی رو طلب میکنه امر وجوب المأمور به او طلب الفعل المأمور به او المخبر عنه على الوجه الالزام والحتمی وجوب معمور بهی رو میرسونه یا طلب کردن فعلی رو که به اون امر شده است یا به اون خبر داده شده است به شکل الزامی و اجباری الا اذا دلت قرینه من القرائن على صرف الوجوب الى غيره كالندب او الاباحه او الارشاد او الانذار والتهديد او الدعاء او التعجيز مگر زمانی که قرینه از قرائن دلالت کند که امر مصروف شده است از وجوب به معنای دیگر مانند مستحب اباحه ارشاد انذار تهدید دعا و تعجیز خب اینجا من معانی کمی رو آورده اصلا بعضی از کتب یا بعضی از اصولیون بیست خوردی معنای دیگر برای امر رو چکار کردن؟ ذکر کردن و بعضیش تا 16 تا معنی برای امر چکار کردن؟ ذکر کردن یعنی جز امری معنای وجوبش معانی دیگهش معانی <coughs> مثال الندب قوله تعالی مثال برای مستحب بودن برای اینکه امر دلالت بر چی کند مستحب بودن این آیه است فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیره مکاتبه کنید آنان را اگر در آنان خیری دیدید میدونستید که میتونن پرداخت کنند او غلامان را تندب مكاتبة المماليك مستحب مكاتبه غلامان ومثال الإباحة قوله تعالى ومثال مباح بودن این قول هست وكلوا واشربوا بخورید و بیاشامید من الطیبات بخورید از پاکان پاکیزه ها یباح الاكل والشرب ولا يجب خوردن و نوشیدن مباهند واجب نیستند لأنه متروك للطبيعة البشرية إلا إذا تعين الأكل لإنقاذ النفس من الهلاك زیرا خوردن و آشامیدن ترک هستند برای طبیعت آدمی مگر زمانی که خوردن برای نجات نفس از هلاك باشد اونجا دیگه داستانش جدا میشه اونجا چون حفظ جان فرضه ومثال الإرشاد مثال برای ارشاد که امر دلالت بر ارشاد میکند الامر بالارشاد على البيع امری که برای گواه گرفتن در معامله است واستشهدوا شهیدین من رجالكم دو شاهد از مردانتان گواه بگیرید والامر بكتابه الدين في آية الدين و همچنین این امر به نوشتن وام در آیه دین یا ایه الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل فاکتبو ای مؤمنان زمانی که وامی معامله زدید تا سررسیدی تا اجلی اون رو بنویسید سیغه امره ولی دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر ارشاد میکنه و قرینه الارشاد قوله تعالی بعد اذن اون قرینه ای که میگه این امر دلالت بر ارشاد میکنه خود قول الله متعال که بعد از این ادامه در ادامه میاد فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن امانته اگر بعضیتان بعضی دیگر را امین دانست پس اونی که امین دانسته شده است امانتش رو ادا کند خب این قرینه است برای اینکه پس نوشتن فرض نیست و بلکه این یک ارشاد هست و مثال تعدیب قوله صلی الله علیه وسلم لعمر ابن ابی سلمته یا غلام سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک این برای تعدیبه این امر ای غلام الله را نام ببر با راستت بخور و از جلوی خودت بخور بله داره ادب یادش میده و مثال الانذار والتهدید اما مثال برای اه، انذار و تهدید قوله تعالی اعملوا ما شئتم آه، این امره ولی تهدیده به کفار داره میگه بکنید آنچه را که میخواهید آه گاهی موقع تو بلوچی هم به مثلا به بچه هاشون موقع از این ادبیات استفاده میکنن میگه تو این کار رو بکن ومثال الدعاء قوله سبحانه قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تمتوا هم أمره أما تحديده انذاره يعني ومثال الدعاء قوله سبحانه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق إن دعایه میگند اگر امر آمر پایینتر باشه از اونی که آه، آه، امر میشه به معنی چی میشه؟ دعا میشه بله دیگه اگر آمر پایین تر باشه از اونی که داره بله <coughs> پس خاصه هایی رو یا این سیغه های امری رو که از خداوند میکنه بشر بهشون میگن چی؟ دعا بهشون میگن و مثال التعجیز قوله جل جلاله فأتو بصورت من مثله این برای تعجیزه شما سوره ای رو به مانند قرآن بیاورید سوره ای رو به مانند قرآن بیاورید آجز کردن ما تدل علیه سیغت الامر سیغه امر دلالت بر چی میکند للعلماء اتجاهان علما دو دیدگاه دارند يرى الجمهور أن الأمر المطلق لا يدل على أكثر من طلب إيجاد الفعل المأمور به من غير تكرار ولا وحدة جمهور نظرشون بر این است که امر مطلق دلالت نمی کند بر بیش از طلب ایجاد فعلی که به اون فعل امر شده است بدون تکرار و بدون یک مرتبه امر مطلق دلالت بر ایجاد فعل معمور به میکند بدون تکرار و بدون یک مرتبه لأن مقصود الأمر هو حصول المأمور به چون هدف دستور دهنده حاصل شدن مأمور بهی بوده است حاصل شدن اون چیزی که بهش امر کرده است و هذا يتحقق بإيقائه مرة في أي وقت و این مقصد محقق می شود با واقع شدن اون کار یک مرتبه در هر وقتی که باشد لإجماع أهل العربية على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في المستقبل بخاطر إجماع أهل عربية لغة عرب بر اینکه امر دلالت نمی کند مگر بر طلب در آینده ولأن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا وبخاطر اینکه امر مطلق امر مطلق نقول أمريكا امری که همراه با قید تکرار عدم امر مطلق وارد شده قاهي با تكرار در شرع مانند آية روزه و اینجا امر تکرار رو میرسونه شرعا در روزه و نماز و عرفن و عرفن هم با تکرار وارد شده مانند احفظ دابتی چارپایم رو محفوظ نگه دار اینجا تکرار رو میرسونه و ورد تارتن للمره الواحده شرعا که آیت الحج و گاهی هم امر مطلق برای یک مرتبه وارد شده است در شرع مانند آیه حج و عرفن و عرفن هم گاهی برای یک مرتبه وارد شده که قول شخصی لغیره مانند این سخن شخص به شخصی دیگر ادخل الدار وارد خونه شو ها اینجا عرفن یعنی یک مرتبه وارد شد نه اینکه برو بیا و برو فیکون حقیقتا فی القدر المشترک بین التکرار والمرة وهو طلب الاتیان بالفعل پس در نتیجه امر حقیقتا در اندازه مشترک بین تکرار و یک مرتبه قرار میگیرد و هو طلب الاتیان بالفعل و اون طلب انجام انجام دادن فعل است و اون طلب انجام فعل است فقوله تعالى این قول الله متعال فمن شهد منكم الشهر فليصم هر کس از شما ماه را دریافت آن را روزه بدارد تکرار تکرار طلب صیام من تعلیق الامر به بشرط و هو شهود الشهر خب نقطه رو میخواد توضیح بده میگه در پس در این قول الله متعال که گفته هر کسی از شما ماه رو دریافت روزه بدارد اینجا تکراره ولی <coughs> این تکرار از کجا استفاده شده میگه این تکرار استفاده شده است تکرار طلب روزه استفاده شده است از معلق کردن امر با شرطی که تکراری است با شرطی که چه است و اون دیدن دریافت ماه یعنی ماه که دریافت شد تو پس چیکار کن روزه بگیر متوجه شدید و هو شهود و شهر و اون شهود رمضانه و قوله سبحانه و همچنین این آیه و کنتم اگر جنوب بودید پس تهارت کنید او اناطت الحکم علتین خب اینجا هم اینجا هم اون شرط تکرار میشه جنوب بودن لذا طهارت میشه تکرار میشه پس اینجا امر معلق به شرطی بود که اون شرطی میشد تکرار میشد پس اونجا ما تکرار امر رو از کجا استفاده میکردیم میگرفتیم از اون جایی که معلقه به شرطی بود که اون شرط چی میشد تا تکرار میشد پس امر هم چی میشد تکرار میشد یا اینکه امر رو معلقه یا اینکه حکم معلق به علت یا به سبب کنند إضامة أو إناتة الحكم بإلة أو سبب للمأمور به يا إنك حكم بإلات يا سببي مرتبط شود که اون علت و اون سبب مال معمور به باشد أو إناثة الحكم بإلة أو بسبب بإلة أو, بس أو سبب للمأمور به يا متعلق شود حکم بإلة يا سببي كون إلة وسبب علت و سبب مال چه مثل قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس نماز رو بپای در با زوال خورشید اینجا حکم و اناته به چی کرده؟ به دلوک شمس کرده خب مسلم دلوک شخص تکرار میشه حکم چی میشه ما مصابه بله. اینو فهمیدی اناته حکم به سبب یا به علتی از معمور بهی پس بله. دقت کن اقیم الصلاة لدلوک شمس نماز رو به پای دار به زوال خورشید اینجا حکم رو مربوط کرده به چی؟ به دلوک خورشید به دلوک خورشید که سببه که چه هست؟ بله پس چون دلوک تکرار میشه اون هم چی میشه؟ تکرار میشه <coughs> وقوله عز وجل و والزاني و كل واحد منهما مئة جلده زن زناکار و مرد زناکار هر یکی از آن دو را صد تازیانه بزنید خب جای کار معلق به چه هست؟ معلق به زنا هست معلق به چه هست؟ یعنی زنا که شد این تکرار بشه زنا که شد این چه بشه؟ تکرار بشه پس میگه ما تکرار این احکام رو از کجا گرفتیم در این نوع آیات که به عنوان مثال آورد؟ با توجه به شرطشون و سبب و علت و یرا اکثر المالکیتی اکثر مالکیه نظرشون بر این است که ان الامر يدل على المره الواحده لفظا و يحتمل التکرار که امر دلالت بر یک مرتبه میکند و احتمال تکرار درش وجود داره اما جمهور گفتند دلالت بر طلب ایجاد فعل میکرد بدون تکرار و بدون یک مرتبه چون در شریعت به هر دو شکل وارد شده بود پس در اندازه مشترک بین تکرار و بین یک مرتبه قرار می و مثال آورد لأن امتصال المأمور به يحصل بالمرة فيكون لها زیرا که امتصال مأمور به فرمان برداری مأمور به با یک مرتبه حاصل می شود فیکون لها پس در نتیجه برای این معنا می باشد ولأن الاقرا ابن حابس لو لم يفهم احتمال التكرار من قوله صلى الله عليه وسلم لما كان لسؤاله معنى میگه امر دلالت بر مره واحده میکند لفظا ولی احتمال تکرار درش هست زیرا امتصال مأمور بهی حاصل میشه با یک مره مرتبه فیکون لها پس بر این معنا هست ولأن الأقرى ابن حابس لو لم يفهم احتمال التكرار من قوله وزيرا اگر نمی فهمید اقرا ابن حابس احتمال تکرار رو از این سخن پیغمبر که یا ایوه الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجو مردم الله بر شما فرض فرض گردانیده از حج را پس حج کنید لما کان لسؤاله معنا در اون صورت سؤال حابس معنایی نداشت پس احتمال تکرار داشت که حابس اومد و این سوال رو چکار کرد مطرح کرد ولکان ملوما فی سوالی و اون موقع ملامت میشد در سوالش البته اینا در کتب مفصل اصولی راحت چی شدند پاسخ داده شدند و ثمرة الخلاف تظهر فی فروع ثمره این اختلاف در فروع ظاهر میشه در فروعات منها از جمله ان القائلين بان الامر يقتضي التكرار اجازوا للمرأة المقول لها طلقي نفسك الطلاق مرة واثنتين وثلاث اونایی که میگویند امر اقتضای تکرار میکند به زنی که بهش گفته شده است که خودت رو طلاق بده اجازه دادند طلاق یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه رو چون گفتن آقا طرف بهش گفته تلقی نفسکی و این امر، و این امر هم تکرار رو میرسونه پس اینجا زن اجازه داره یک مرتبه یا دو مرتبه و یا سه مرتبه و من قال لا یقتضی تکرار قال اما آنهایی که گفتند امر اقتضای تکرار نمی کند لا تملك المرأة الا طلقة واحدة زن فقط اینجا مالک یک طلاق است زن فقط مالک چند طلاق است اگر مرد بش بگه طلقی نفسک دلالة الامر على الفور او التراخی مرد این اجازه رو بهش بدهد دلالت الامر علی الفور او التراخی پس بر این که آیا بر تکرار دلالت میکرد یا نه مختصرا توضیح داد اما در این قسمت که آیا دلالت بر فوری بودن میکند یا دلالت بر تراخی و گشادگی غیر فوریت اختلف العلماء أيضا في مدى دلالة الأمر على الفور أو التراخي على ثلاثة مذاهب علماء در دلالت امر بر فوریت یا تراخیتش بر سه مذهب اختلاف کردند سه مذهب دارند در این رابطه که آیا فوری بودن و میرسوند یا غیر فوری بودن و مذهب المالکیت و الحنابلتی فی ظاهر المذهب مالکیه و حنبلیه در ظاهر مذهب چی میگن؟ أن مطلق الأمر أي المجرد عن قرينة الفور أو التراخي هو للفور میگویند امر مطلق يعني أمري که قرينة فور تراخي تراخی همراهش نيست هو للفور دلالة بر ميكونات أي ای شروع الامتثال أقب الامر من غير تأخير يعني شروع كردن در فرمان برداري بعد از امر بدون تأخير كردن این معنی فوری بودنه قياسا على النهي الذي يفيد الفور. قياس گرفتن بر نهی که فوریت رو میرساند قیاسش گرفتن بر نهی که نه چی رو میرسونه فور رو ولأن الله تعالى ذم إبليس على ترك السجود لآدم عليه السلام بقوله و به دلیل دیگرشون این هست که میگویند الله متعال ابلیس رو مذمت کرد به خاطر ترک سجدهش به آدم ما منعک الا تسجد اذ امرتک چه چیزی مانع سجده ات شد زمانی که دستورت دادم فلو لم یکن الامر للفور لمستحق الذم. اگر امر برای فوریت نمی بود شیطان مستحق مذمت نمی شد این استدلال فریق اول است و مذهب الحنفیت علی الصحیح اما مذهب هنفیه بر صحیح چون هنفی اختلاف دارن خودشون ان مطلق الامر على التراخی مطلق امر دلالت بر تراخی میکند و معنى تراخی معنى تراخی چیست تأخير الامتصال عن وقت الامر زمنا يمكن ايقاع الفعل فيه فصاعدا كالامر بالكفارات وقضاء الصوم والصلاه تأخير کردن امتصال فرمان برداری از وقت امر تأخیر کردن زمانی را که ممکن باشد انجام فعل درش در اون زمان و بیشتر از انجام فعل مانند امر به کفاره ها قضای روزه و نماز پس این شد مذهب دوم و مذهب الشافعیت علی الراجح و مذهب شافیه بر اساس قول راجح چون اونها هم اختلاف دارن فيما بینهم ان الامر المطلق لا يفید الفوره ولا تراخی امر مطلق نه فوریت مطلق امر مطلق نه فوریت رو میرساند و نه چی رو تراخی رو امر مطلق نه فوریت را میرساند و نه تراخی را لأنه ورد مع الفوری و مع عدمه چون در شریعت هم برای به معنای فوری وارد شده است هم به معنای تراخي ويصح تقييده بالفور والتراخي وصحيح اسك مقيد مقید شود با فوريات وبا تراخي اگر خب ببینید فیجعل حقیقتا القدر المشترك پس حقيقة در اندازه مشترك بين فوريات و قرار, قرار داده می شود و هو طلب الاتیان بالمعمور به و اون طلب انجام معمور بهیست من ان من الاشتراک والمجاز، تا پرهیز شود از اشتراک یعنی حقیقتا اگر برای این معنا هم وزن میشد برای اون معنا هم اون موقع چی میشد مشترک میشد ولی مشترک نیست و المجاز و پرهیزی باشد از مجاز یعنی اگر فقط برای این معنا وضع شده بود موقعی که ما برای اون معنا به کارش می بردیم در اون معنا دیگه مجاز بود و اگر برای این معنا وضع می شد ما برای اون معنا به کارش می بردیم اون موقع برای معنای دیگری چی می شد مجاز می شد ولی چنین نیست بلکه به حقیقتا به اندازه مشترکی بین فور و بین چی؟ عدم فور قرار دارد بین چی؟ فور و عدم فور تا پرهیز شود از مشترک بودن و از مجاز بودن مجاز بودن فهمیدی آقای ما مصاب ابو چی شد؟ ببین اگر ما بگیم امر برای فوریت است برای چه است؟ اون موقع زمانی که ما برای تراخیت به کارش بردیم دیگه مجاز بود دیگه معناش چی بود؟ مجاز میشد ولی بین اندازه مشترکی بین فور و عدم فور قرار گیرد اگر مجاز باشه مشترک قرار نه نه اگر مجاز دقت دوباره داشته باشید در جمله پس قرار میگیرد حقیقتاً در اندازه مشترک یعنی بین فوریت و عدم فوریت بله قرار میگیرد حقیقتا در اندازه مشترک بین فوریت و تراخی بین فوریت و چه؟ اگر چون این نمی بود اون موقع مشترک میشد یا مجاز میشد چی میشد؟ چرا؟ چطوری مثلا مجاز میشد؟ موقعی که برای این به این معنا می بود مثلا به معنای فوریت می بود ما به معنای تراخیت به کارش می بردیم اون موقع به معنای مجازش به کار بردیم به معنای چی به کارش بردیم ولی برای, برای, اینکه پرهیزی شده باشد از مشترک و مجاز قرار دارد بین اندازه مشترک بین فوریت و تراخی والراجح عند بعض العلماء أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو التراخي راجح نزد بعض علما این است امر ذاتا برفور أو یا بر تراخی دلالت نمی کند ذلك من القرائن وإن از قرينها قرفت مشي استفاد استفاده لكن المبادرة ولكن المفائلة المبادرة إلى الفعل أحوط وأولى مبادرت ورزیدن تبادر ورزیدن به فعل محتاطانه تر و اولاتر است یعنی زودتر انجام دادنش بهتر و با احتیاطتر و اولاتر است لقوله تعالی فاستبقوا الخیرات چون الله متعال گفته است در خیرات سبقت بگیرید و فی الواجبات المحدثه بالوقت و در اون واجباتی که تعین به وقت هستن محدد به وقت هستن استفیدت المبادره او الفوریت من تحديد الوقت من تحديد وقت للواجب ينتهي بانتهاء انتهائه و در واجباتی که محدد به وقت هستن وقتشون وقت این طرف و اون شون مشخص است مبادرت یا فوریت از کجا گرفته شده است از مشخص بودن وقتی که برای واجب مشخص شده است با انتهای وقتش برای اونا گفت که ببینید اینجا یه نقطه ای رو میگه میگه علما گفتن که امر ذاتا دلالت بر فوری بودن یا تراخیت نمیکنه پس در قسمت اون واجباتی که محدده به وقت هستن چرا دلالت بر فوریت میکنه میگه اونجا به خاطر محدود بودن وقتشون به خاطر چیشون محدد بودن وقتشون وفي الامر بالخيرات استفيدت المبادرة من قوله تعالى و در امر به خير خیر مبادرت از کجا گرفته شده از این آیه گرفته شده است و او الى مغفرت من ربکم بشتابید به مغفرتی از جانب پروردگارتان فاستبقوا الخيرات بشتابید به کارهای خیر آه؟ پس مبادرت در این نوع امور از اینجا گرفته شده از کجا گرفته شده؟ بله اینو بعد از اون آورد که امر فی ذاتی دلالت بر فور یا تراخی نمی کند پس در واجباتی که محدده به وقت هستند مبادرت یا فوریت گرفته شده است استفاده شده است از محدد بودن وقت برای واجب که با انتهای اون وقت چی میشه تموم میشود و سمرت الخلاف سمره اختلاف ان اداء الحج على الفور عند الامکان في رأي المالكية والحنابلة لقوله تعالى اداء حج بر فوریت هنگام امکان بودنش ممکن بودنش در نزد مالکیه و حنابله با این قول الله متعال و اتم الحج والعمرة لله پس مالکیه و حنابله میگند که حج فوری باشد اگر ممکن بود و على التراخی في رأي شافعیه شافعی میگن دلالت بر چی میکند تراخی میکند لأن الحج فرض في أواخر فرض في أواخر السنة التاسعة ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة شافعي میگن حج فرض شد در آخر سال نهم و پیغمبر در سال دهم حج کرد ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الحج على الفور بقرينة ما ورد في اما ابو حنیفه و ابو یوسف میگن حج دلالت بر فوریت میکند یعنی فوری انجام شود چون قرینه اومده است چون چه هست؟ قرینه وارد شده است در سنت و اون قرینه میگه که امر به حج فوریست مثل حدیث علی عند الحاکم و البیهقی مانند حدیث علی در نزد حاکم و بیهقی حجو قبل الله تحجو حج کنید قبل از اینکه حج نکنید یعنی حجی برایتان نباشد البته این حدیث با این الفاظ محدثین اینو قبول ندارن خیلی ها اصلا موضوعش دانستن ولی در این معنا احادیث دیگه وجود دارد و اداء زکات علی الفور فی رأی المالکیه و الحنابله ادای زکات فوریت در نزد مالکیه و حنبلیه چون این واجهان قبلا گفتن که امر چی رو میرسوند فوریت رو عملا به مقتضا الامر عملی شده با توجه به عمل به اقتضای امر و کذا فی مذهب شافعیه و همچنین در مذهب شافعیه لان حاجت المستحقین ناجزتون چون نیاز افراد مستحق حاضر هست نیازمندند و هو على التراخی لدى الحنفیه على المعتمد و ادای زکات بر تراخیست در نزد حنفیه بر قول معتمدشون چهار النهی النهی هو ما دل على طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والالزام نه آن است که دلالت بر طلب کف کند بر طلب انجام ندادن از فعلی دست کشیدن از فعلی به شکل حتمی و الزامی و اصالیب و نه اصالیب نه چه هستند یعنی نه با چه اسلوب های بیان میشه در شریعت اما صیغه النهی المعتاده یا با سیغه خود نهی معمولیش همیشگیش مثل قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن نزدیک مال یتیم نشوید مگر با بهترین شیوه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل مال هایتان را بینتان بباطل نخورید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نفسی رو که الله حرام گردانیده است مکشید مگر به حق پس یا با سیغه نه مانند لا تقربو لا تأکلو لا تقتلو و اما لفظ التحریم یا با لفظ تحریم نه بیان میشه مثل قوله سبحانه حرمت علیکم و الدم اینجا با لفظ حرمت اومده حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم او نفی الحل یا با نفی حلیت نه بیان میشه مانند این قول الله متعال یا ایه الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها ای کسانی که ایمان آوردید حلال نیست برایتان که زنان را از روی اجبار ارث ببرید ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا حلال نیست برای شما که از آنان بگیرید چیزی را که به آنان داده اید او او اول امر الدال على الترک یا نه بیان میشه با امری که دلالت بر ترک کند یکی از اسلوب بیان نهی چیه امری که دلالت بر چی کنه که قولی تعالی و ذرو ظاهر الاسم و باطنه ذروف امره ولی دلالت بر ترک میکنه و ترک کنید ببینید و یا ذرو ذر فعل امرشه ذر ذرا ذرو و ترک کنید ظاهر و باطن گناه را و قوله سبحانه فاجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبو اجتناب کنید امره دلالت بر اجتناب و ترک میکنه و موجب نهی عند الجمهور اما نه چه چیزی رو ایجاب میکند در نزد جمهور التحریم تحریم رو و لزوم الانتهاء مباشرت المنهی عنه و لازم بودن دست کشیدن از انجام دادن منهی عنه مباشرت با منهی عنه پس موجب نه در نزد جمهور تحریم است و لازمی بودن دست کشیدن و انتها از مباشرت با منهی عنه کما ان موجب الامر الاجاب همانطور که موجب امر چی بود ایجاب بود و قد ینصرف ينصرف النه بقرینه الى الكراهتی گاهی نه با قرینه صرف به کراهت می شود همانطور که امر بالنوت كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم أي کسانی که ایمان آوردید حرام نكونيد چیزهای پاکیزه ای الله برایتان حلال گرداني است والقرينة هي ان منع النفس یعنی الطيبات مكروه قرينة چه هست كن إنجا اه، نهيو و به کراهت آورده است قرینه این است که منع کردن نفس از چیزهای پاکیزه مکروه هست لا حرام نه حرام لأن ذلك متروك للطبيعة البشرية زیرا این متروك هست برای طبیعت بشر چی میگی ما موسی عزیز عبدالحمید چی گفت؟ خب. یه لوری بود اینجا خب بریم جلوتر بریم بره و قد ينصرف الى دعا و گاهی موقع معناش صرف به دعا میشه با قرینه ربنا لا تزق و گاهی موقع معناش صرف به دعا میشه مانند ربنا لا تزق قلوبنا بعد هدیتنا اینجا کوچکتر طلب میکنه از کی نه میکنه بزرگتر رو پس بهش میگن دعا پروردگار قلبهای من را بعد از هدایت کج مگردن منحرف مگردان او الى الارشاد یا صرف به ارشاد میشه معنای نهی مانند خود امری که خوندیم یا ایه الذین عملوا لا تسالوا ان اشیاء تبدلکم لكم ای کسانی که ایمان آوردید از چیزهایی مپرسید که اگر برایتان ظاهر شود سبب ناراضیتان شود ناخوشایندتان شود او الى تحقیر یا صرف به تحقیر میشه معناش ولا تمدن عینک الى ما متعنا به ازواج منهم چشمانت را مگردان به سمت کسانی که ما آنان را بهرمند ساخته ایم از ازواج او الى بیان العاقبه یا صرف به بیان عاقبت میشه ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون ما پیندار الله را غافل از آنچه که ظالمان دارند انجام میدهند او الى الیأس یا صرف به معنای یأس میشه لا تعتذروا انما تجزون ما كنتم تعملون عذر ما نیاورید شما به خاطر آنچه که انجام میدهید جزا داده خواهید شد جزا داده میشوید دلالة النهي على الفور والتكرار دلالت النه على الفور والتكرار دلالت النه بر فوریت و تکرار للعلماء رأيان في دلالة النهي على الفور أو التكرار علماء دون نظر دارند در دلالت کردن النهي بر فوریت یا تکرار يرى الرازي والبيضاوي الشافعيان أن النهي لا يدل على التكرار ولا على الفور رازي وبيضاوي الشافعي شافعی این دوتا عالم شافعی نظرشون بر این است که نه دلالت بر تکرار و دلالت بر فوریت نمی کند لانه قد یرد للتکرار چون نه گاهی برای تکرار وارد شده است مانند این قول الله متعال ولا تقربوا زنا نزدیک زنا نشوید وقد يرد لخلاف التكرار وقال وارد می بخلاف التكرار كقول الطبيب ما الطبیب قول الطبيب دكتور لا تشرب اللبن وتأكل اللحم شير نخور و نخور وبما ان الاشتراك والمج... والمجاز خلاف الأصلي وبخاطر إنك مشترك بودانه و مجاز بودن برخلاف چه هستند اصل یعنی این است که الفاظ مشترک نیستند ها و مجاز بله اصل بر این است که به معنای مجاز و اشتراک و مجاز نیست پس مشترک بودن و مجاز بودن برخلاف چه هست برخلاف اصل هست در لغت فیکونو حقيقة في القدر في القدر المشترك وهو الكف عن الفعل المنهيان پس اینها یعنی يعني این دو بزرگوار میگویند نهی حقیقتا در اندازه مشترک بین تکرار و عدمش قرار میگیره و هو الکف عن الفعل المنهیان و اون دست نگه داشتن از کاری است که ازش نه شده است ويرى الجمهور وهو المشهور والراجح اما جمهور نظرشون بر این است و این قول راجح است ان النهی یفید التکرار والفور نهی چه معنایی میرسوند تکرار بودن و فوریت رو فهو یقتضی الکف دائما و فورا نهی دست نگه داشتن دائمی و فوری رو میرسوند لانه لا يتحقق المطلوب هو الكف الا اذا كان دائما میگه زیرا محقق نمیشود اون مطلوب که همون دست نگه داشتن است مگر زمانی که دائمی باشد فتکرار ضروری لتحقق الامتصال فی النهی پس در نتیجه تکرار ضروری هست برای محقق شدن فرمان برداری در نهی و كذلك المبادره و همچنین مبادره لأن النهی عن الفعل انما هو تحریمه چون نهی از فعل حرام گردانی در حرام بودن اون فعل هست لتلافي ما فيه من مضار بخاطر ضرری که درش هست و هذا واجب فی الحال و این در حال واجب می شود یعنی اینکه دست بکشی فوریت می رسوله فلا يتحقق الامتصال الا بالتكرار و کونه على الفور پس در نتیجه محقق نمی شود فرمان برداری مگر با تکرار و مگر فوریت و مگر زمانی که فوری باشد والخلاصه خلاصه کلام ان صيغه النهي المطلق تقتضي الفور والتكرار صيغه النهي مطلق اقتضای فور و تکرار میکند وصيغة الأمر المطلق لا تقتضي فورا ولا تكرارا وصيغة أمر مطلق اقتضای فوریت و اقتضای جز اون, اون دوتا شافعیه هم دلیلشون همین بود که گفته بودن نهی گاهی موقع برای فوریت وارد شده و گاهی موقع برای فوریت وارد نشده بعدش میگه اگر ما بیاییم اون نهیو مثلا به معنای فوریت برسونیم به معنای چیش کنیم؟ اون موقع زمانی که فوریت رو نمیرسونه یا به معنی تکرارش کنیم به معنی چیش کنیم؟ تکرارش کنیم اون موقع که معنی تکرار رو نمیرسونه پس به معنی مجازش بکار رفته و مجاز و اشتراک برخلاف چی هست؟ برخلاف اصلا اونا اون دو بزرگ نظرشون برون بود ولی قول راجع همین است که نهی تکرار رو میرسوند و فوریت رو بارک الله فیکم